Јас вечера ќе продолжам со серијата Библиски проповеди, иако секоја таква проповед ќе се има посебен наслов. Мејате сабота зборував за Назарет, Христовата прва проповед одржана во синагогата, во која што пораснал, во која што одел уште од мали нозе, секоја сабота. И во таа синагога, токму затоа што бил најпознат, така да речеме, како човек, од тие верници, колку биле верници, видовме. Во таа синагога, од страна на тие верници, со други зборови, во неговата црква, во неговата местна црква, на самиот почеток од неговата мисија, тој беше отврлен и дури не само отврлен како Месија, туку и веднаш се обидува да го убијат. На некој начин како да уште тогаш како да беше однапред најавено каква ќе биде реакцијата на целиот израелски народ кон неговата мисија. Што за жал така и се случи, и живее тој народ цели 2000 години се уште во тоа беззаконие. Живее во тоа непокајание кон Исуса Христа. Но, Господ нешто ветил и за ова последно време и ги случуваат многу интересни работи, иако за нас тоа нема да бидат интересни во смисол да гледаме сејер, да се седнеме на фотелја и како на некој филм пред нас на телевизор и да комотно посматраме што се случува. И ние самите ќе бидеме актери во тие интересни настани што ги нареков, во кого сме се уште живи. И ние самите ќе бидеме ставени на испит. Ние веќе сега поминуваме низ разни мали испити и искушенија, но како ли ќе биде кога ќе настапат поголемите Вечера продолжувам со, како што самите ја најавивте, Христовата беседа на гората на блаженствата, како втора, не мора, не значи дека ќе бидат по хронолошки ред сите овие новозаветни проповеди. Не може ни да се докаже многу-многу дали, дали оваа била прва или, или Назарецката, иако мене ми се чини дека Назарецката била попрва, Мегутоа, одиме поред како што се во Библијата. Значи, Лука четврта глава беше на Зарецката, па сега веднаш во пета глава и Матеј, значи после четвртата, после искушенијата во пустинјата, после значи, 23 стих и самиот Матеј вели и одеше Исус по цела Галилеја, поучувајќи по синагогите, проповедајќи, значи, ги споменува синагогите пред гората на блаженството и така натаму, проповедајќи го Евангелието на Царството, лекувајќи секаква болест и немог кај народот. Сега интересен 24 стих. Па се разнесе глас за него по цела Сирија и ги доведуваа кај него сите болни, нападнати од различни болести и страдања, обседнати од демони, месечери, фатени, а тој ги оздравуваше. И по него одеше многу народ од Галилеја, градието Ерусалим и Јудеја, отаде Јордан. И сега продолжува, петата глава само продолжение на, ове, на овие мисли. Кога го виде народот, тој се искачи на гората, значи, по тоа заклучувам дека беседата на гората е после тие негови први проповеди по галилејските синагоги и сите чуда и дела што ги правил во меѓувреме. време. Значи, некое време после сето тоа, не можеме да кажеме колку време, дали месец, два, три, тој се искачи на гората која што Библијата не ја именува, како што реков православната традиција ја именува, ја идентификува со гората Тавор во Галилеја, но дали е сега тоа точно, не е толку битно. Во историјата останала најчесто да се нарекува така, гората на блаженството. Бидеќи беседата на гората, која што во Матеј опфаќа цели три глави, петата, шестата и седмата, и јас се надавам до 13. мај, значи во овие три саботи, море, тешко, <laughs> ќе видиме здрави. Потоа на 20. мај ќе треба од Сабајле да имам проповед, но <clears throat> вред не е страшно. Ајде да не се зарекуваме и не мора да се брзаме. Вечерва ќе поминеме само со блаженствата, првиот дел од оваа беседа. И вториот стихот Матеј, петата глава ни вели И откако ја отвори устата своја, ги поучуваше и говореше. И тука започна сега беседата на гората, тука започна ова Христова проповед. Како што рекав мета сабота, за да проучиме некоја библиска проповед, новозаветна проповед, Христова или на некој апостол, значи не мора тоа да биде проповед одржана само во синагога, во посебна верска градба, наменета за таа цел, Се разбира, немало се уште христијански цркви како такви. Може да биде и во надвор, во природа. Важно е да постои мноштво што го слуша говорникот и говорникот да држи беседа, проповед. Ги прочитам од еднаш сите блаженства, бидејќи така Христос и ги кажа. Блажени се бедните по дух, зашто нивно е Царството Небесно. Блажени се оние што плачат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се кротките, зашто тие ќе ја наследат земјата. Блажени се гладните и жедните за правда, зашто тие ќе се наситат. Блажени се милостивите, зашто тие ќе бидат помилувани. Блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат Бога. Блажени се миротворците, зашто тие ќе се наречат синови Божии. Блажени се гонетите заради правда, бидејќи нивно е Царството Небесно. Блажени сте вие, кои ќе ве срамат и прогонуваат, и кога лажно ќе говорат против вас, секакви лоши зборови заради мене. Радувајте се и веселете се, зашто голема е вашата награда на небесата, Така ги гонеа и пророците што беа пред вас. Колку свечени зборови. Дали може да се замислиме и ние во духот како звучал Исус кога ги изговорал овие зборови. Верувам дека секој еден од вас во животот примил, така да се изразам, некое блаженство од друг човек верувам дека барем еднаш некој некогаш ви рекол блазе си ти за нешто, за било што. Дали може да се сетите конкретно зашто некој некогаш ви рекол блазе си ти? Не мора да ви позавидел заради тоа нешто, може би и би ви позавидел заради тоа нешто. Но ето, не, не навлегуваме во тоа дали ви завидувало или не, туку зашто нешто така, а, од која причина, се секавате ли од која причина некој ви рекол блазе си? Дали ви текнува некојаш, некој во вашиот живот да ви кажа овакво нешто? И зашто? Јас се обидувам да се сетам, И единствено што памтаме кога Рейде Карло ми рече, тоа ке мене дома 98 година. Значи, не секам то точно неговите англиски зборови, но нешто во, во тој смисол беше. Феле, па ти можеш да го читаш новиот завет на изворниот јазик, ти знаеш грчки, да ти знаеш оволку јазици, онолку, леле, вига. Јас тоа да го имав, вика, ле, ле, камо јас тоа да го имав. <laughs> За него тоа било нешто вредно, нешто за што би ми рекол блазеси, <laughs> блазеси ти. Мегутоа, ако се обидете да се сетите, мислам дека повеќето луѓе во светот би ви кажале вакви зборови, ете, заради, дали заради некој материјален успех, дали заради некоја срекна околност, дали, ете, за некоја ваква околност, секојаш луѓето, блажеството го поврзуваат со што? со некој сегашен, материјален, обштествен, друштвен, било каков успех или поволност, поволна околност, тука и сега на оваа земја. Меѓутоа, да го споредиме тоа со Христовите блажарства. Христос како да зборува нешто што нема врска со човечките мерила, човечките стандарди за блаженство, за среќа. Блажени се бедните по дух. Каква врска има ова да се биде беден со блаженство? Не беден во секоја смисла, туку само бедните по дух. Значи, не е секој беден блажен. И тоа знаеме да го констатираме одлично искуство. Меѓутоа, што значи бедните по дух? Сиромашни по дух. Што значи богати по дух? Тоа значи горди, напумпани, исполнете со своето јас, бидеќи тоа значи тој дух, значи мојот дух, мојото јас, мојата интелигенција, мојот ум, мојот разум, мојот памет. И последица на сето тоа е бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла. Јас да зборам, вие да слушате, нема јас шо од вас да учам, вие треба мене да ме слушате и така нато. Спротивно на тоа, беден по дух, значи понизен човек. Значи, во голема уста, само не за лапачка, <laughs> тако за продавање памет, и нема големо блаженство. Христос ги пофалува оние кои што се понизни, оние кои што се спремни да учат, попрво, отколку да продаваат памет. Не за джабе речено, говорот, зборувањето е сребро. Има моменти кога треба да се зборува. Например, кога треба да се посведочи за вистината. Има луѓе кои што многу што можат да научат од вас. Но говорот е сребро. Вредна работа. Сребро. Не дрво. Пластика или не знам што. Сребро. Но молчењето, молкот е злато. Зошто? како и во Христовите зборови. Попрво спремен да слушаш. Попрво воздржан со јазикот. А кога треба, значи кога се е добро <laughs> и внимателно измерено, проценето, и со Божи благослов да се отвори уста и да се каже. Блажени се оние што плачат, зашто тие ќе се утешат. Тука нема разлика. Ова се однесува сите што плачат. Од било кои причини. Некако ме подсетува на зборовите на проповедникот, таму седма глава. Подобро е да отидеш во куќа, кај што има жалост, кај што се плаче, отколку во куќа кај што има веселба, смеја, прослава, гозба и така натаму. Зошто чудни зборови? Зошто е тоа поубаво? Затоа што е подобро да се биде трезен, подобро е да се во состојба на плач, кога човекот плаче за било што да плаче. Дори и со она најгрешна тага, кога самиот се сожалува, кога покажува дека психички е се уште дете, не, не пораснал во духот. Но сепак, кога човек плаче, тогаш е и понизен. Точно и не точно? Да, нека биде тоа и себична, себичен плач, повредена гордост или неуспех. Сепак, тогаш кога ќе заплаче, тогаш е понизен. Некако во духот на предходните зборови, блажени се бедните по дух, Блажени се кротките, зашто тие ќе наследат земјата. И ова е спротивно на светската мудрост. Јас секам, мајка ми знаеше да цитира зборови од незини од татко, од дедо ми од Солун, кој што наводно верел, често пати знал да каже дома, една ваква поговорка негова. Гази, за да не те сгазат. <clears throat> И ке речеме, поправа човекот. Таков е животот, таков е светот. Борба за обстанок. Борба за обстанок. Хитлер, знаете што кажал? Некој од неговите изјави, што ги знам, Природата е сурова, и тоа е точно. Природата е сурова, затоа и ние треба да бидеме сурови. И сега да не набројувам. Зошто блажени се кротките? Зашто тие ќе наследат земјата. Примете, Постои еден парадокс, например, во теоријата на еволуцијата, Ова е еден многу мал ситен парадокс. Постојат многу големи дупки во таа теорија. Инако. Но има еден мал ситен парадокс. Според кој? Кротката овца или јагне преживеала до ден денес, постојат овци и јагни, кротки створени а големите и страшни грабливци, диносауруси, ги нема. Кој е наследил земјата? Иеко Господ не мисли на оваа земја. Кротките луѓе ќе ја наследат новата земја, вечниот живот. Таму нема да има луѓе исполнети со својата јас, со својата гордост, а со тоа луѓе што ќе бидат спремни да се искараат со некого, да се нафрлат врз некого, луѓе што ќе бидат спремни да сгазат некого од икс причини. Затоа и почнуваат блаженствата со понизност. Па потоа кроткоста. Блажени се гладните и жедните за правда, зашто тие ќе се наситат. Значи, најместо да кукаме кај што има сила, нема правда, не постои правда во овој свет, и така натаму, и така натаму. Господ ги пофалува оние што се гладни и жедни за правда. Што не само што имаат смисол за правичност и праведност, туку и копнеат по неја. Зашто тие ќе се наситат. Тука се секјам, многу ми се допагаше на времето коментарот на Јован Илиев во неговата книга Атеизам или хришćанство, така се викаше, мислам. Каде што тој рече, дали знаете, мислам се ако прафразирам, не секјам точно неговите зборови во таа книга, дали знаете што значи на близкиот исток да бидеш жеден? Особено во Христово време и цитираше еден друг, Христ, еден, еден друг стих, едни други Христови зборови, кај што Господ вели, на вистина велам, ако некој еден од овие најмали ги напои со чаша вода, на вистина ќе ја добие својата награда. Значи, толку, ние, ние би рекле како некоја многу мала услуга, но сепак, иако Господ ќе пофали и ќе награди дури и најмала, најмало добро дело, ако сме го направиле. Но, тоа не било мала работа на Близкиот исток, да напоиш жеден. Водата била нешто скапоцено тамо. Особено во тоа време. Не знам како е денес. Денеска што имам читано, тие арапските таму наслоби во Израел, со денови живеат и без вода. можеме да се предоставиме како живеат. може да бетер, од најбетер домакинството во шутка, бетер и од тоа. А како било тек во Христово време? Повеќето луѓе во Христово време биле буквално гладни. Ние денес не знаеме што е тоа глад во библиска смисла на зборот. Е, седнаш Зараков нема да јадам нареден оброк, додека не слушам да ми кркорат цревата. Значи, ако не го слушам тој звук, не сум гладен. Знаете што поминуваат денови <laughs> да не ги слушам? Зависи како кога се. <laughs> Значи, и да осекам глад, да, ми се јаде, не знам што, да го слушам тој звук, тогаш е време за јадење. <laughs> Така сакам да се го измерам еднаш мојот метаболизам колку е бавен. Но луѓето во библиски времења биле гладни, што значи тоа биле луѓе кои што биле недохранети, повеќето луѓе, мислам, значи, че обичниот народ. Кога ние би разбрале што значи во тоа време да се биде гладен и жеден, може би треба да не стрефи. Не знам, светот зборува од 2008 за некаква си економска криза, па гледам сите ние лапаме и пиеме, уживаме како да ништо не се случува. Се не велам дека нема криза. Секен во Америка, во Америка знаете што беше криза? Ако малце поскапи еден галон бензин од 1,5 долари, ако скокаше на 3 долари и одма ги факеше паника американците. Криза. За нив тоа било криза. Кога ние би знаеле што значи глад и жет, да речеме во Христово време, за повеќето луѓе низ историјата во минатите векови, или во време на војна, немаштија, И кога тогаш би ги прочитале овие Христови зборови, блажени се гладните, и жедните за правда. Значи, колку посилен е нашиот глад за правда, колку посилна и подлабока е нашата жет за правда, толку поголемо ќе биде блаженството. Кога Господ ќе дојде. Толку поголема ќе биде радоста. Блажени се милостивите, зашто тие ќе бидат помилувани. За ова не треба коментар. Доволно да прочитаме параболата на двајцата должници, што Христос ја кажал на друго место. Блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат Бога. Сака некој да го види Бога? Како што велат луѓето, да го видам, да го видиш, ама джиш. Само ако имаш чисто срце, можеш да го видиш и да останеш жив. Во Стариот Завет има еден случај, трагичен исто така, кога мноштво израелци, илјадници, мислам дека беа, погинаа во едно место. Само заради нивното љубопитство, кога се врати Божиот ковчег од кај филистејците. Од нивното љубопитство да го отворат и да видат што има внатре. Значи, само кога еден поглед врз плочите на кои биле испишани 10 заповеди со Божи прст, за нивниот грешен живот значеше смрт. Значи, не го виделе Бога, ги виделе камените плочи. А камо и да го видат Бога. Ахан, читавме, но они другиот, уз, Само го потфати ковчегот да не падне, значи, би рекле и па добро дел направо, се грижил да не падне ковчегот. Загинал на лице место. Не го видел Господа во својата слава. За ковчегот се фатил и загинал на лице место. А камо ли да го видел Господа во својата слава? Што рекол Исаја кога во визија го видел Господа во својата слава, пред кого херовимите и серафимите ги криеле своите очи. Како тоа би го превеле леле или што го црбите јао. Не можам да најдам македонски збор за тоа. Тешко мене. Тешко мене. Исаја се почувствувал изгубен во тој момент. Тешко мене, се рекол готово. Готово умрев. Тешко мене, бидејќи го видев го, со своји очи, го видов Господа Саваот. Јас човек со нечисти устни. Ако еден Божи пророк како Исаја, бил човек со нечисти устни, што сме ние? Блажени се миротворците, зашто тие ќе се наречат синови Божи. Како што и љубовта покрива многу гревови, и само со таа љубов можеме да градиме мир. И како што рече апостол Павле, колко што до вас тој, трудете се да живеете во мир со сите луѓе. Но колко што до вас тој, А се разбира, не може да има мир по цена на вистината и правдата. Тоа се вика проституција, односно политика. На грчки политика, на латински проституција се Една иста работа. Нема мир по цена на вистината и правдата. Но колко што до вас стои за, еден, за X, за куп други работи, гледате да биете во мир со вашите ближни. И блажени се гонетите заради правда, бидеќи нивно е Царството Небесно. И оние што ќе бидат прогонети, оние што ќе бидат срамени, оние што ќе бидат клеветани, односно лажно ќе говорат против вас, секакви лоши зборови заради Христа. Радувајте се и веселете се, зашто голема е вашата награда на небесата, зашто така ги гоне и пророците што беа пред вас со еден збор од сите овие блаженства што ги прочитавме. Зошто се ова најбитните карактеристики? А не се споменати ни сребро, ни злато, ни бил каков друг успех, материјален или друштвен, туку овие особини. Бидеќи овие особини се особините на оние кои што ќе живеат вечен живот. Велики, ова се вистинските вредности, ова се вечните вредности. Се друго е блаженство, и пари да имате, и успех, и да освоите некоја награда, сето тоа е некакво блаженство, но тоа е поминливо, тоа е проблемот. Тоа ќе го снема. А од стара, самиот свет знае дека од стара слава не се живее. Но ова се вечните вредности. Овие вредности нема да поминат. Нема да изветреат. И ова ќе бидат радоста, блаженството и среката на сите оние кои што ќе наследат земјата и ќе се дружат со Господа ни сета вечност. Нека му е фала и слава. Амин.